haftasıyla karşınızdayız. E, bu hafta programı e, program ortaklarımdan abim Güven Güzeldere ile beraber yapacağız. Kendisi telefondan katılıyor programa bildiğiniz üzere. E, Mahir bu hafta izinli. E, merhaba ben Altuğ Güzeldere. Evet benden de herkese merhabalar. Ben de Güven Güzeldere. E, geçen hafta e, aslında Açık Radyo e, e, açık radyo tarihine geçmesi gereken bir olay oldu. Altuğ'yla e, Mahir programı yaparken çaktırmadılar ama Kuzey Ege sahillerinde e, bir şezlong üstünde deniz kenarında programı e, yaptı, yapmışlar ikisi. E, aynı anda iki değişik yerden telefonla katılma imkanı olmadığı için ve onlar stüdyoda olmadığı için katılamadım. Yalnızca dinledim. Programı dikkatle dinleyenler podcast'in 37. dakikasında arka planda Mahir'in e, garson olduğunu tahmin ettiğim e, ya bizim midye dolmalar nerede kaldı <laughs> e, dediğini de e, belki duyabilir bir e, denemenizi öneriyorum. Pek çok iyi dinleyenler duyabilir o yüzden herkes dönsün dinlesin. Bir zarar gelmez fazla dinlemekten. Evet e, gelin görün ki bugün e, böyle bir durum yok. Mahir yurt dışında olduğundan katılamıyor. Altı stüdyoda ben de her zamanki gibi telefondan e, katılıyorum. E, iki hafta önce e, bu adamda track çalmayı bitirmiştik. E, araya bir ara program e, sokarak e, bir Beatles Dylan e, işbirliği e, programı yaptı. Altuğ ile Mahir geçen hafta. E, bu arada yani dinlemiş olan bir dinleyici yorumu olarak e, söyleyeyim. Bu Yesterday şarkısının Bob Dylan'ın söylediğinden daha beter, kötü, rezalet bir yorumunu hiç duymamıştım doğrusu. Dinlemez olsaydım e, nasıl böyle bir şey yapmışlar bilemedim. E, onun dışında program çok iyiydi. Bugün ise 1976 e, senesinde çıkan 17. stüdyo albümü olan Desire'ı başlayacağız. E, bu da demek ki aslında Bob Dylan'ın stüdyo albümlerini neredeyse işte iki seneye yaklaşırken programın boyu yarılamış e, sayılırız. Tam orada değiliz ama e, az kaldı ilerliyoruz. Evet, Bob Dylan 1970'lere e, çok da kuvvetli bir giriş yapamadı aslında. E, hatta 60'ların sonunu 70'lerin başına biraz e, ağır geçti. Başkalarının yazdığı şarkıları söylemeyi deneyerek ve çok da bu konuda fazla bir yere gidemeyerek e, böyle bir e, şey dü, dü, düşe kalka gittiği bir dönem yaşadı. Ama e, şu anda 70'lerin ortasındayız. Bugün çalmaya başlayacağımız Desire albümü 5 Ocak 1976'da çıkmış. Yani 70'lerin e, artık ortasını yarılamış vaziyetteyiz. E, ve e, son birkaç albümdür hatırlayacaksınız. E, Bob Dylan gitgide yükselen bir grafik çiziyor önce bu grafiğe hatta belki ta 1970'teki New Morning'e kadar gidebiliriz. New Morning çok fazla bir heyecan yaratmasa da belli bir işte en azından Bob Dylan yeniden kendi yazdığı şarkıları söylemeye başladı diye belli bir iyimserlik yaratmıştı. Arada 1900 73'te yayınlanan Pat Garrett Billy the Kid film müziği bu, bu, bu evet yani içinde Knockin' on Heaven's Door olması haricinde çok o da heyecan verici bir albüm değil ama derken e, Bob Dylan şey yapmaya başlıyor vitesi yükseltmeye başlıyor arkadan Planet Waves geliyor Planet Waves'in içinde e, hep Bob Dylan'ın yazdığı şarkılar var ve On a Night Like This, Going Going Gone, Tough Mama, e, Forever Young özellikle onu ıskalamamak lazım. Önemli şarkılar. Derken ondan sonra 20 Ocak 75'te Blood on the Tracks geliyor. E, Bob Dylan'ın o günlerde artık evliliğinin de e, boşanmaya doğru e, gitmeye yüz tutmasıyla beraber ee, Bob Dylan daha karanlık, ee, daha hayatı sorgulayan şarkıları dönüyor. E, Blood on the Tracks albümünde de Tangled Up in Blue, Simple Twist of Fate, Idiot Wind bunlar You're Gonna Make Me Lonesome When You Go bunların hepsi çok önemli şarkılar derken bir sonraki albüme geliyoruz. 17. stüdyo albümü Desire. Demin dediğim gibi 5 Ocak 1976'da yayınlanıyor. Ee, içinde de herhalde Bob Dylan'la ilgili yapılacak her seçkiye e, girmesi olmazsa olmaz iki çok önemli de şarkı içeriyor. Bunlardan bir tanesi Hurricane, öbürü de One More Cup of Coffee. Evet, One More Cup of Coffee e, Türkçe'de aslında <clears throat> yorumlanmış bir şarkı. Vaktimiz olursa e, programın sonunda onu da dahil edeceğiz. Blood on the Tracks'la 1975'te artık işleri yoluna koydum. Eski Bob Dylan gibi listelerin e, tepelerine oynamaya başladım diyen e, Bob Dylan e, Desire'la da Altun dediği gibi e, aynı yönde bir adım daha atmış oluyor. Billboard listelerinde bir numaraya çıkıyor. Beş hafta boyunca orada kalıyor. Bir numarada bu albüm. Dolayısıyla satış açısından da başarılı bir albüm olduğu rahatlıkla söylenebilir. 9 parça var. Biz e, ilk dördünü çalmayı e, ve bir takım yorumlar eklemeyi planlıyoruz. E, birinci şarkı e, e, takma adı kasırga olan, hurricane olan bir boksörün hikayesini anlatıyor. E, şarkıyı daha önce dinlemediyseniz dinlediğinizde eğer bizim programımızı daha önce dinlediyseniz e, çıkış jingle'ımız e, bu şarkıyı kullandığımızı e, görüp aşina olduğunuzu fark edeceksiniz. E, Altu istersen e, Hurricane'le başlayalım mı müzik kısmına programın? Başlayalım. Albümünün ilk parçasını dinliyoruz. Hurricane. out of town. Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop put him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just now. story of the hurricane. The man the authorities gave to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been a child. America fighting for his name. Well, out the Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw. never said I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't wanna have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this crippled with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. never had a chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder when, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a ten foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. And give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time. He could have been the champion of the world. Hurricane Bob Dylan'dan dinledik. 8,5 dakikalık bu parça herhalde süresi de güzelliğiyle de e, Bob Dylan'ın büyük parçalarından bir tanesi olmayı hak ediyor. E, şarkıda bahsi geçen Hurricane e, Robin Carter adında e, siyahi bir boksör ve de 1960'lı yılların başlarında da e, orta siklette e, önemli işler yapıyor. Yükselen bir boksör. E, fakat derken 14 Ekim 1966'da e, Robin Carter arkadaşı John Artis ile beraber e, üçlü bir cinayet işledikleri sebebiyle 4 ay önce Patterson, New Jersey'de üçlü bir cinayet işledikleri gerekçesiyle tutuklanıyorlar. E, o olayda şöyle 17 Haziran 1966'da iki zenci erkek e, Lafayette bar ve e, işte lokantasına içeri dalıyorlar ve ellerindeki silahla her tarafı tarıyorlar. E, lokantanın barın sahibi ve bir müşteri hemen o anda ölüyor. Bir garson da e, bir ay kadar yaralı kaldıktan sonra kurşun yaralarından dolayı o da bir, bir ay sonra hayatını kaybediyor. E, şahitler biz iki zenci erkek gördük onlar ateş etti ve kaçıp bir Dodge Polar arabaya binip kaçtılar diyorlar. Ee, işte Rubin Carter'ın benzer bir otomobili var otomobil e, bulunup içine bakıldığı zaman içinde bir takım silahlar da bulunuyor. Aslında net bir e, delil olmamasına rağmen tamamen beyazlardan da oluşmuş bir jüri e, hızlı bir şekilde Robin Carter ve artisi e, John Artis'i suçlu bu, buluyorlar. E, daha sonra Robin Carter hapishanedeyken e, öz yaşam öyküsünü yazıyor ve, ve kitabın adı da 16. Round. E, bir numaradan 45.472 numaraya herhalde işte bir numara belli ki boks yaşamındaki bir numara olması 45.472 o da hapishanedeki herhalde bir göğüs numarası filan olabilir. E, e, fakat bu kitap dünyada belli bir Amerika'da belli bir e, ses getiriyor e, kamuoyu yeniden bir yargılanma e, yapılmasını istemeye başlıyor. Bu, bu, bu arada bunun çok akıllıca da bir şey olduğunu söylemem lazım. E, Robin Carter'ın avukatı Richard Solomon Bob Dylan'la temasa geçiyor. Diyor ki bu sizin de ilginizi çekebilecek bir olay. Bob Dylan önce e, Robin Carter'ın öz yaşam öyküsünü okuyor. Ondan sonra da gidip kendisini hapishanede e, şahsen ziyaret ediyor çıktığı zaman da diyor ki ya bu, bu, bu çok bana benzeyen bir adam. Ben kendimi gördüm onda. Çok fazla kişiyle de olmaz bu. Önemli bir şey. Bunu bakmak lazım. Ve de e, Bob Dylan işte bildiğimiz Hurricane şarkısını yazıyor. Sonra ne oluyor? Sonra bu kamuoyu baskısı sonucu ha, Bob Dylan bu şarkıyı yazdıktan sonraki iki yıl boyunca her konsere Hurricane şarkısıyla başlıyor ki konuyu gündemde tutsun. E, işin ilginci Rubin Carter ve arkadaşı kısa bir süre sonra bir kez daha yargılanıyorlar ve ikinci jüri de onları suçlu buluyor. Ee, ve bunun sonucunda Rubin Carter yaklaşık 20 yıl kadar hapiste kalıyor. Ta ki 1988'de e, ee, üst mahkeme hayır bunların hepsi yanlış bu kişiler beraat etmeli deyip hapisten çıkana kadar e, Rubin Carter e, Nisan 2014'te de e, 76 yaşında doğal bir şekilde hayatını kaybediyor. E, sinema meraklıları Norman Jewison'ın e, yönettiği 1999 tarihli e, The Hurricane e, filmine de bakabilirler. Denzel Washington'ın oynadığı filmde Robin Carter'ın hayatı anlatılıyordu. Evet. Aslında Amerika'da benzerleri pek çok olan e, bir tanesi Robin Carter'ın e, hikayesi. E, fakat bir kasırga gibi bir şarkı e, benim de çok beğendiğim şarkılardan. E, şimdi bu şarkının bir de yorumunu e, çalmak istedik. E, kendi repertuarına çok yakıştıran e, alternatif rockçı ve ee, bir anlamda e, Bob Dylan gibi e, bir folk ve folk rock geleneğinden Pete Seeger'ı kendi ustaları arasında e, sayan şair, aktivist sahnelerin isyankar kadını ve bir feminist ikonu olan Annie DeFranco'dan dinleyelim Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Patty Valentine from the upper hall. She sees the bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never did. Put in a prison cell, one time he could have been the champion of the world. And another man named Bella moving around mysteriously. I didn't do it, he says, and he throws up his hands. That was only Rob at the register, I hope you understand. I saw them leaving, he says, and he stops. One of us said, better go. contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go When a cop pulled him over on the side of the road, just like the time before and the time before that. In the Patterson, it's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner, he had a him and Arthur Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out, they looked like middleweights. They jumped into a white car without a state plate. Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boy, this one's not dead. So they took him to the infirmary. Yeah, though this man could hardly see. They told him. bearded man looks up through his one eyed eye and says, What you bring him here for? He ain't the guy. Yeah, here's the story of the hurricane. The man they thought was king to blame for something that he never done. But in the presence of the one time, he could have been the champion of the world. the Dexter Bradley still in a robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that happened in the bar? Remember you said you saw the getaway car? You think you like to play ball with the law? Think it might have been a fighter you saw running that night. Don't forget that you're. Said a boy like you could really use a break. We got you for the motel job, and we're talking to your friend Bella. You don't want to have to go back to jail. Be a nice fellow. You're doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in a stir. Yeah. never did talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, I just as go on my way up to some paradise with a trap stream flowing here as night. Ride a horse along the trail. Then they took him to the jailhouse where they tried. marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Rubens witnesses. Drunkards from those homes. Cause the white folks who watched you was a revolutionary bombing. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. such names living in a land where justice. ikinci parçamızı da bu şekilde dinlemiş olduk. Ani Franco'dan e, Bob Dylan'ın çok önemli parçalarından bir tanesi Hurricane. E, size bu hafta e, Bob Dylan'ın 17. stüdyo albümü olan Desire'ı çalmaya başladık. 5 Ocak 1976'da piyasaya çıkmış bir albüm bu. E, genel olarak albüme baktığımız zaman şöyle bir e, farklı durum görüyoruz. E, Bob Dylan bazen başkalarının yazdığı, söylediği şarkıları yorumlayabiliyor ama genellikle Bob Dylan albümlerinde söylediği Bob Dylan şarkılarının hepsi kendisi tarafından yazılmış şarkılardı. E, bu albümde bir bu konuda önemli değişiklik yapıyor ve e, Jacques Levy ile beraber iki şarkı haricinde kalan albümdeki 7 şarkıyı beraber yazıyor. Özellikle Jack Levy şarkıların sözlerinin yazılmasında Bob Dylan'la beraber çalışıyor. Jack Levy'nin asıl işi müzisyenlikten çok e, yazar, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni. Özellikle de 1969 yılında e, Broadway dışında bir e, erotik müzikal yönetiyor ve onunla belli bir üne kazanıyor, ün kazanıyor. Oh Kalküta e, şeyin adı, e, bu Broadway dışı müzikalin adı. E, Bob Dylan e, bir e, Henrik Ibsen'in pergüntü üzerine yapılması planlanılan bir e, şeyde proje esnasında e, Henry Levy ile tanışıyor ve kendisine beraber çalışma teklifini götürüyor ve de 1975'in yaz aylarında Temmuz-Ağustos aylarında New York'un dışında küçük bir kulübeye kapanıp ikili e, oldukça verimli bir e, şey geçiriyorlar, dönem geçiriyorlar müzikal anlamda. Demin dinlediğimiz Hurricane'in sözlerini de beraber yazıyorlar. E, sözleri beraberce yazmadıkları iki şarkı One More, One More Cup of Coffee ve e, albümün son parçası Bob Dylan'ın o sırada boşanmak üzere olduğu eşine hitaben yazdığı Sarah isimli parça. Bu ikisi dışında ee, bütün şarkılar Jack Levy ve Bob Dylan'la Bob Dylan tarafından beraber yazılmış. Evet aslında yani üstünde bir iki şey söylemeye değer e, ilginç bir insan Jack Levy. E, New York'lu bir Musevi ailenin çocuğu. Bir güne gidip orada bir e, yüksek lisans e, ve doktora yaptıktan sonra tek ve bir yandan e, klinik psikolog olarak çalışırken ki hayatını daha sonra akademisyen olarak e, edebiyat profesörü olarak e, Colgate Üniversitesi'nde sürdürecek. Bir yandan da Altun dediği gibi e, çeşitli oyunlar sahneye koyuyor. E, aslında önemli işleri var. Yani Sam Shepard gibi, Stephen Polyakov gibi önemli insanların e, eserlerini e, New York'ta e, sahneye koyuyor. Tiyatro yönetmeni olarak e, Marasad'ı mesela e, bir taraftan da işte bu Desire albümündeki altı şarkıda e, az önce dinlediğimiz Hurricane ve şimdi sırada olan Isis isimli şarkıda da e, bununla işbirliği yapıyor. E, ilginç bir kişi olduğu açık yakın bir zamanda e, kanserden ölmüş 2004 senesinde Jack Levy. E, bir sonraki şarkı Isis bu e, devletinin İngilizce'de söylendiği şeklindeki e, olan ISIS değil. E, çok tanrılı dinler benimsemiş olan Mısır'ın e, kültüründen gelen e, tanrıça ee, şarkıda aslında e, işte bu ISIS gibi gizemli bir kadının hikayesini anlatıyor. Burada da e, Bob Dylan'ın ayrılmakta olduğu eşi Sarah ile ilgili bir takım e, şeyler söylüyor diye düşünüyor eleştirmenler. Ben de öyle düşünüyorum. Bob Dylan büyük ihtimalle hiç ilgisi yok diyecektir. Kendisine sorsak ya da belki sor demiştir. Ee, şimdi sözü daha çok uzatmadan bu Desire albümünün ikinci şarkısına geçelim. Bob Dylan'ın yorumuyla Faces. I married Isis on the fifth day of May, but I could not. of darkness and light. The dividing line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went into a laundry, I washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away something easy to catch. Said I got no money, said that ain't necessary. We set out that night for the cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, Where are we going? They said we'd be back by the fourth. I said that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise, I was thinking about gold, I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace as we rode through the canyons through the devilish cold. I was thinking about ISIS, how she thought I was so reckless. How she told me that one day we would meet up again, and things would be different the next time we would. If I only could hang on and just be her friend. I still can't remember all the best things she said. We came to the pyramids all in bed at an ice. He said, There's a body I'm trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price closer than that I knew what he had on his mind. The wind, it was a howling, and the snow was outrageous. We chopped through the night, and we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious, but I made up my mind that I had to go on. tomb, but the casket was empty. There was no jewels, no nothing. I felt I've been had when I saw that my partner was just being friendly. When I took up his offer, I must have been mad. side. Threw him down in the hole, and I put back the cover. I said a quick prayer, and I felt satisfied. Then I rode back to find Isis just to tell her I love her. She was there in the meadow where the creek used to rise, blinded by sleep and in need of a bed the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rose. really special. She said, You look different. I said, Well, I guess. She said, You've been gone. I said, That's only natural. She said, You're gonna stay. I said, If you want me to, yeah. Bob Dylan'dan dinledik. ISIS. Ee, radyosunu yeni açanlar var ise onlar için söyleyelim. Saatlerimiz 21.45. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da e, Bob Dylan'ın 50 yılı aşan müzik serüveninin izini sürüyoruz. E, şu anda da kendisinin hali hazırda 17. stüdyo albümü Desire'ı bu akşam İlk defa çalmaya başladık. Şimdi de ISIS dinledik. Evet, Desire'ın 9 şarkısı var demiştik. Hurricane ve ISIS'in arkasından gelen e, şarkı bir öncekiler kadar e, uzun bir şarkı değil. Bu sefer kısa bir şarkı. Mozambik e, belki sözü uzatmadan şimdi bu üçüncü şarkıyı dinleyelim. Thank you. I like to spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue. And all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two and maybe fall in love. speak. They gave the special Hani dinledik Mozambik. E, bu şarkıyla ilgili şöyle e, ilginç bir durum var. Şarkının aslında bir yanlış anlaşmanın sonucu da olabileceği söyleniliyor. Şöyle ki e, malum Desire albümü 1976'ın başında yayınlanıyor. O sırada Mozambik e, Portekiz'den 10 yılı aşan ve 13 e, bin arkasında da ölü bırakan kanlı bir mücadelenin sonucunda nihayet 25 Haziran 1975'te e, bağımsızlığını kazanmış durumda. E, ama Mozambik Mozambik Halk Cumhuriyeti tam adı o sırada ve kendisini bir komünist bir devlet olarak nitelendiriyor ve bu nitelendirmede ta ki 1 Aralık 1990'a kadar devam ediyor. 1990'da sadece Mozambik Cumhuriyeti'ne adı değişiyor. Burada Jack Levy ve Bob Dylan bu böyle bir yeni kurulmuş bir komünist devleti mi selamlıyorlar? Orası oldukça tartışmalı. Çünkü şarkının sözlerine baktığımız zaman da bir tek işte özgür yaşayan insanların ülkesi Mozambik diye bir, bir, bir tek böyle bir dize var. Onun dışında işte yanak yanağa dans eden insanlar e, bakın gelin burada ne güzel kızlar var filan gibi tamamen postkart şey kartpostal sözleriyle dolu şarkı. E, tam nasıl olmuş da olmuş tam şarkı ne anlatıyor biraz sanki karışık. Evet. E, peki gelelim albümün e, dördüncü şarkısına A yüzündeki beş şarkı e, en sondan bir önceki. E, bu Jack Levy ile birlikte e, yazılan şarkılardan bir tanesi değil. Fakat Altuğ'un da programın başında dediği gibi e, Hurricane ile birlikte e, albüme e, en çok damga şarkılardan One More Coffee. Pek çok aslında güzel yorumu da var. Yorumlarını çalmaya vakit e, kalmayacak bugün fakat gelecek hafta devam ederken belki One More Cup of Coffee ile yine başlayıp arkasından bir iki yorumunu da çalarız diye düşünüyorum. Türkçe bir yorumu da dahil üzere. 94.9 FM'den e, yayın yapan Açık Radyo'da canlı yayındayız. E, Altı Güzeldere telefondan ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Program ortağımız Mahir Ilgaz e, bugün yok. Büyük ihtimalle gelecek haftada olmayacak. E, fakat e, Desire'ı çalmak herhalde 3 hafta sürecek gibi son kısmında Mahir de e, bize e, katılmış olur. Ee, şimdi biz albümün dördüncü şarkısına geçmiş olalım. Bob ee, Dylan şarkısı One More Cup of Coffee. Cup of Coffee belki ülkemizde de en sevilen Bob Dylan şarkıları içinde ilk üçe ilk beşe neyse girebilecek e, çok sevilen dinlenen bir parça. Özellikle de e, arka planda Scarlett Rivera'nın e, çingene e, sedasıyla çaldığı keman diye e, kitaplarda bahsedilen kemanın da tınısıyla çok daha güzelleştirdiği bir parça oldu. E, saatlerimiz 21.56. Bu akşamki programımızın da sonuna geldik galiba. Evet bu saati böylece kapatıyoruz. E, ben de Altuğ'un söylediğine bir ekleme yapayım. E, fark etmişsinizdir. E, orkestrasyon açısından bir takım yenilikler var e, bu albümde e, enstrümantasyon açısından e, Göran'ın çaldığı e, ek olarak e, Bob Dylan'ın her zaman kullanmadığı akordeon, mandolin, buzuki e, gibi, e, kongalar gibi e, bir takım enstrümanların da sesini duyuyoruz. Ayrıca e, arka geri plandaki otellerde e, daha sonradan daha da ünlü olacak Emmylou Harris'in de yer aldığını söyleyelim ve böylece e, bu saati bitirmiş olalım. Gelecek hafta ve ondan sonraki Desire albümünü çalmaya devam edeceğiz. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında. Programı kapatırken masada bize yardımcı olan Berhem Baltaş'a teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz e, tanıdık bir isim e, arkadaşımız Meliha Korkmaz. E, kendisine de hem buradan bir selam ediyor hem de e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken Pistol shots ring out in a barroom night.